ulitan sa inyo. Okay ba yun? Okay, maghahanap ako ng babae. Sinong single dyan? Taas ang kamay. Oh, yan dami! Sino dyan? Ikaw, ate. Halika, halika dito. Dali! Okay na yung tatlo. Eh, eto, tatawagin ko lang si Jiden. Ito si Jiden. May papagawa sa inyo si Jiden. Okay, make some noise, madlang people. Ha? Ito lang gagawin niya, ha? Tandaan nyo, minsan lang yan. Magdadrama lang kayo, ganito lang kayo. Oh! Wala pa. Oo! Oh! Saging lang ako. Pero maghanap ka ng puno sa buong mundo. Saging lang ang may puso. Saging lang ang may puso. Ganun. Oh, natandaan nyo? Last camera action! Ano, maliligo na ako. Okay. Woo! Sarap. Shower. Oo, oh, Uy! Sino saging nagpapasok sa'yo dito? Pero maghanap ka ng puno sa buong mundo. Sa akin lang ang may puso. Puso. Thank you. Susundan lang kita. Lights, camera, action, game. Ay! Sa akin na ako! Sa akin lang ang may puso! Huwag mo akong pakialaman! Magpapakamatay ako! Pero maghanap ka ng puno. Sa buong mundo. Sa akin lang ang may puso. May puso! O sige! Eh, di ko na may puso! Ay, natanda na. Camera! Action! Pinong! Oh, ba't umiiyak ka? Pinong! Sa akin lang ako. Sa akin lang ang may puso. Wala. wa- wa- wa- maghintay ka. Kausapin. Oo. Saging lang ako. Pero magharap ka ng puno. Sa buong mundo. Batok mo lang ang may puso. Sa nanggaling Oh, <laughs> walakpakan naman natin sila. Walakpakan natin sila. Please welcome to the stage, everybody. No direction. Slice it on the middle. Slice it on the left. Slice it on the right. Show me how you act. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Pinaki- Ano, ano, ano? Pinakita natin yung ano eh, Yung, hashtag. Ano, yung hashtag, oh. Ganito na lang, ah, yung, yung bago mag-hashtag, yung ano nga yung ano sikat yung may tatlong bib. Basta nakikita ko yung, Ah, oo. may tatlong bibi. Oh, yung ano, ah, nakikita ko sa, ano nga yung palapas bago mag-hashtag, ano? Oh, yan, yan. May tatlo doon, eh. may tatlo. Yung, yung hindi guwapo yung isa, din yung isa bungi na bungal. Katulad mo, i- parang ikaw. Basta ang isa nila, ang isa nila doon na tatlo, guwapo yun ang isa. Ha? Guwapo? Ganito na lang, gagawin na lang natin yung sikat na version natin. Anong version natin? Yung version ng may tatlong baby. Ah, sige. Sige. Pwede. Ah, ganito. DJs, musics! sold out yung concert natin ngayon. <laughs> True! Aha. Crazy Duo! Okay. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, paalala lang po, huwag kayong kumain ng balot. Ah. Delikado. Kanina, yung kaibigan namin, Ah. na ano? Nabulag, kumain ng balot. <laughs> Bakit? Kasi pa biniyak niya yung balot, hinigop niya yung sabaw, tapos sinilip. Ayun, pak, tinuka, batay. <laughs> okay, ah, ah Ah, ito ang gagawin namin, kukuha kami ng isang lalaki. Isang lalaki yung lang po. Guwapo, Yung- simpatiko. Oh, yung kamukha niya po. Uy, di eh. sabi ni Kapitan dito, wag, ka, oh. wag ka daw magpagalagala dito. Bakit nga? Pista ngayon. Oo. Oh. Baka malapa ka. <laughs> Ah, ikaw rin, ah, huwag kang pagala dito ha. Bakit? Baka maubos lahi mo. Endangered species ka na eh. Mahirap na, Ah, exotic. Ah, Oh. Sinong malak- ah, lakas loob? Yung Isang lalaki lang po. Isang lalaki. Sino? Yun! Yun, halika po dito. Halika dito, pare. Ang laki ng katawan eh. Halika. Malak... Maka, pag natanggap ka sa trabahong ito, audition to eh. Oh, audition. Pag natanggap ka sa trabahong ito, makakatanggap ka ng 10,000. 10,000 per day, 15,000 sa isang buwan. Oo. Ah. Hoy, tandaan nyo, ginawa na ito dati sa shoe time. Ah. ibabalik namin. Yung Ah. Sini mo Naka, Yan. Nakapanood ba kayo ng Showtime yung Sini Oo. Ah, Yun. ano gagawin natin? Gagawin natin ngayon. Oo, ano nga, ikaw yung director. Ako, director. Tapos ako, Ikaw yung leading man. leading